Katsu Muscle Hat, halfway to on Detective Pretty Katsu. Gusto ko lang kayong yafapin, nagdudulat ito ng magandang kalooban. Maaari mo akong yafapin kung gusto mo magkaroon ng magandang araw sa lahat. See you soon. Magdaragdag kami Pretty Katsu Sound Total FX audio na ito. Minsan may Pretty Katsu. Congratulations, nabigyan kami ng karagdadan Pretty Katsu time. Okay, tapos na ang video na ito. Kung sa tingin mo dapat akong magdagdag ng iba pang mods, sige. Magkomento sa ibaba at sisiguraduhin ko suriin ito, ano man ang mangyari. Kung nasiyahan ka sa video na ito, siguraduhin na mag-iwan ng like, comment at subscribe side. See you next time. Salamat sa panonood.